Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի հրադադարի ռեժիմը խախտել է 16 անգամ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը այցելել է Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն հարգանքի տուրκմատուցել հայրենիքի համար իրենց կյանքը զոհաբերած հայորդիների հիշատակին։ Ստեփանակերտում շահագործման է հանձնվել ռուսկաբանական դիսպանսերի նոր շենքը։ Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցային սեղանին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրություններին դիտորդական առաքելությունը իրականացրել նաև Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակությունը։ Արցախի ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի Սվազբավ Գարախ թիմը հաղթող է ճանաչվել ՈՒՀԱ-ի Մոսկվայի եւ Մերձմոսկովյան լիգայի 1/8-րդ խաղում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Ապրիլի 2-ին եւ լույս 3-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում իրադրությունը հարաբերական հանգիստ է եղել։ Հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 16 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 150 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը երեք Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի եւ զինված ուժերի բարձրաստիճան սպայակազմի ուղեկցությամբ այցելել է Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն հարգանքի եւ երախտագիտության турք մատուցել հակառակորդի կողմից ցանցազերծված ապրիլյան ռազմական ագրեսիայի ժամանակ հայրենիքի սահմանների պաշտպանության ընթացքում ազնվիրաբար զոհված մերօրյա հերոսների եւ արցախյան ազատամարտում հայրենիքի անկախության համար իրենց կյանքը զոհաբերած բոլոր հայրենիների հիշատակին Այսօրվա սերունդը ավելի լավ է կատարում իր պարտականությունը, քան մենք ենք կատարել։ Այս մասին Եռաբլուրում ապրիլյան պատերազմի օրերին հարգանքի турք մատուցելուց հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Ակոպյանը։ Ցավով, որ չկարողացանք կանխել եւ զոհեր ունեցանք, բայց նաեւ հպարտությամբ, որ այսօրվա սերունդը կարողացավ ապացուցել, որ ինքը տերն է այս երկրի եւ առաքելությունը, որ պետք է կատարի մեր երկրի պաշտպանության համար, կատարել է պատվով, ասել է Մովսես Հակոբյանը։ Հարցին թե ապրիլից հետո ինչ է փոխվել, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը նշել է, որ շատ բան է փոխվել 1 տարվա ընթացքում իրավիճակի գնահատումը, հակառակորդի գործողությունների բացահայտումը եւ դրան ուղղված կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացումը։ Նրա խոսքերով այսօր հասարակության մեջ փոխվել է այն մտավախությունը, որ միայն ավակ սերունդը կարող է հաղթել։ Հայոց բանակը իզորու է պատվով պաշտպանել հայրենիքի սահմանները թշնամու ոտնձգություններից։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ապրիլյան քարոզապատրաստը վկայեց, որ հայ ոգին ոչ միայն շարունակում է մնալ զորեղ, այլև վերջին տարիներին հակամարտության արդյունքում դարձել է աներես։ Չգիտեմ ճակատագիրն է ընտրում մարդուն, թե մարդն է ստեղծում իր ճակատագիրը, բայց կա հայտնի արտահայտություն ճակատագրի ընտրյալ։ Ճակատագրի ընտրյալները են ապրիլյան գործողությունների ժամանակ նահատակված բոլոր հայ որդիները, որոնցից 9 հատ որդի շրջանից։ Զարմանում ես նաև հիանում, թե ինչքան հայրենասիրություն կար 18-30 տարեկան այդ տղաների մոտ, որոնք գնացին իմացյալ մահի միայն թե ճշնամին չներխուժի Արցախ աշխարհ։ Ամեն անգամ հիշելով նրանցից որևէ մեկին մարդու սիրտը մահկտում է ցավից։ Մանկուտում է ծանոթանալու նրանց կենսագրությանը, տեսնելով նկարները, կյանքով լեցուն աչքերը։ Ամեն անգամ հիշատակելով նրանց համները անիծում ես պատերազմը։ Թերոս տղաները ապրիլի 2-ին մարտի ելան։ Եվ գնալով իմացյալ մայան մահացան։ Մեկ տարի անցել այդ օրից, եւ այսօր նրանք վերադարձել են հուշակար դարձած։ Հերոստանների հետ մահապարտվել մարտական խաչ շքանշաններով, արևության համար մարտական ծառայության համար մեդալներով։ Շրջանի միջնակ դպրոցների ռազմագիտության կաբինետներ եւ առանձին դասարաններ անվանակոչվել են հերոս տաղների անուններով։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մի խումբ падգամավորների։ Հանդիպմանը արձարծվել են արտաքին ու ներքին քաղաքականությունը եւ սահմաններում տիրող իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Թևան Պողոսյանը ասել է, որ եղել են Արցախի պաշտպանական դիրքերում, Մատաղիս եւ Թալիշ բնակավայրերում։ Հնարկեցինք նախագահային հարցը, ինչ տեսանք ընդհանուր մոտեցումներով Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրություններ, ապագայում կձևավորվի նոր ազգային ժողով, նաև քննարկեցինք մոտեցումների խնդիրները, թե ինչ հարցեր միգուցե կոնկրետ առնվազն ես վերցնելով այլևս, այդպես ասած, կլինեմ նախկին падգամավոր, բայց ինչ կարող են փոխանցել նոր գործընկերներին, ովքեր որ գալու են։ Ուսանք, որ իսկապես ամսի 2-ը քայլ առ քայլ տարիների ընթացքում կձևավորվի իր ճիշտ ընկալման մեջ վերածննդի օր նաև ունենք խնդիրներ Թալիշի վերականգնման հետ կապված առաջնագծեր, շատ հարցերի ինչպես նպաստել ապագայում եւ ընդհանուր առմամբ այս էր առաքելությունը, ցան որ իսկապես մեր արժեվ դարած խնդիրները կարողանանք ճիշտ ձևով փոխանցել եւ շուտչապով հարցերին լուծում տալ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորներին այսօր ընդունել է նաև Արցախի Հանրապետության խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ ԼՂ ազգային ժողովի խոսնակը շնորհավորել է գործընկերներին նախորդ օրվա հաջողված ընտրությունների արդիվ եւ համոզմունք հայտնել, որ երկու հայկական հանրապետությունների խորհրդարանական համագործակցությունը շարունակելու է զարգանալ, հիմքում ունենալով պետական նշանակության կարևորագույն հարցերը։ Շնորհակալություն հայտնելով ազգային ժողովի նախագահին ընդունելության համար Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի падգամավոր Կարինե Աճեմյանը ընդգծել է, որ չնայած Հայաստանում այս օրերին համապետական կարևոր իրադարձություն է, բայց եւ այնպես իրենք մեծ ցանկություն են ունեցել քվեարկելուց հետո անպայման Արցախ այցելել ու շփվել սահմանը պահող զինվորի հետ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Տասնամյակներ շարունակ Արցախի բնակչությանը անհասանելի թվացող ժամանակակից ռուսկաբանական դիսպանսեր ունենալու երազը երեք իրողություն դարձավ։ Այն իր տեղեկայնությամբ իր պայմաններով ռազմավարական մեծ նշանակություն կունենա առողջապահական ոլորտի գործունեության ծրագրերում։ Նոր ռուսկաբանակադիսպանսերի արկայությունը պետության հերթական քայլն է առողջապահության համակարգի զարգացման, այդ ուղղությամբ երկրի իշխանությունների հրճակած եւ հետեւողականորեն կյանքի կոչվող բարեփոխումների քաղաքականության իրականացման ճանապարհին։ Վարդան եւ Գոհար Օհանեսյանների անունը գրող նորակառույց շենքը կառուցվել է ֆրանսիահայ բարերար Ռիշար Օհանեսյանի հովանավորությամբ, Հայաստան համայնքական հիմնադրամի աջակցությամբ, իդեմս Ֆրանսիայի տեղական բարմնի ատենապետ Պետրոս Թերզյանի։ Հանդիսավոր արարողությանը ներկայային նախագահ Բակո Սահակյանը, ազգային ժողովի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնօրենը, բարերարներ, հյուրեր։ Երկրի ղեկավարը երախտագիտություն է հայտնել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին ու ֆրանսահայ բարերար Ռիշար Օհանեսյանին եւ բարձր գնահատել նրանց գործուն մասնակցությունը նախագծի իրականացմանը, ընդգծելով ժամանակակից պայմաններին համապատասխանող նման հաստատության կարեւորությունը հանրապետության կյանքում։ Նշենք, որ դիսպանսերի հին շենքը, որը կառուցվել է դեռևս նախորդ դարի 60-ական թվականներին, այսօր գտնվում է անմխիթար վիճակում իսկ թե առողջապահության համակարգի համար որքան պահանջված է հերթական նվերը ներկայացրեց նախարար Կարինե Աթայանը։ Մեր Բոլորին շնորհակալությունը եւ երախտագիտությունն եմ հայտնում ֆրանսահայ բարերար Ռիշար Օհանեսյանին, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի իդեմս Արա Վարդանյանի, Ֆրանսիայի տեղական մարմնի ատենապետ Պետրոս Քերզյանին, հղելով մեր լավագույն բարեմաղթանքները բոլոր անձնական եւ ազնանվեր ձեռնակումներում։ Որպես առողջապահության պատասխանատու ուզում եմ վստահեցնել բոլորին, որ մենք մեր հեր արտերկրին կջանա շեքային պայմանների համապատասխան բարձորակ բժշկական սպասարկում ապահովել մեր բնակչությանը։ Խաղաղ ու պատերազմի տարիներին Արցախը եղել եւ մնում է հայության ուշադրության կենտրոնում։ Այս տարիներին Սփյուռքի մեր հայրենակիցների շնորհիվ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրերի միջոցով կառուցվել են հարյուրավոր շենքեր, դպրոցներ, ճանապարհներ, տարբեր ենթակառուցվածքներ։ Արցախին հերթական նվերը ռուսկաբանական կենտրոնն է։ Հիմնադրամի գործադիր տնորեն Արա Վարդանյանի գնահատմամբ այն ԼՂՀ կառավարության համագործակցությամբ իրականացված հերթական հաջողված նախագիծն է։ 10 տարի առաջ կառուցվեց պոլիկլինիկայի շենքը, որը յուրատիպ էր այդ ժամանակի համար եւ այս շենքի կառուցումով սկիզբ դրվեց ժամանակակից բուժսպասարկման ոլորտին Ղարաբաղում։ Մենք արդեն տոնում ենք նոր շենքի բացումը եւ համոզված եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղում շատ շուտով դրամադրվող բժշկական օգնությունը շատ լուրջ մնացություն կունենա Վերջին տարիներին ռուսկաբանականը լուրջ խնդրի առաջ էր կանգնած։ Նոր շենքի հնարավորություններն ու առավելությունները հին շենքի դժվարությունները ճաշակած կենտրոնի տնօրեն Արմեն Հարյանը այսպես գնահատեց. Դեռևս խորհրդային տարիներից հարց է դրված ունենալ նորմալ պայմաններով օրենսկանական դիսպանսեր, որոնք չի ստացել։ Նորանկախ Արցախի ղեկավարության համար այս հարց ևս եղել է առախտների քուցում պահանջող հարցերի շարքում։ 2017 թվականի ապրիլի 2-ին բոլորս միասին հարգելով ուղիղ մի տարի առաջ մեր ազատության համազգողված հերոսների հիշատակը միաժամանակ ականատես եք վերջապես իրականություն դարձած արցախցիների տասնամյակների երազանքին, այն է ունենալ ժամանակակից բժշկական պահանջներին համահունչ ուսուցաբանական կենտրոն։ Նոր ռուսկաբանական դիսպանսերի շենքի մուտքը երիզող Կարմիր ժապավենը կտրեցին առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղակալ մարմնի ատենապետ Պետրոս Թերզյանը եւ բարերար Ռիշար Օհանեսյանը։ Շենքը օրնել են հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր սպասավորները, որից հետո Արցախի նախագահն ու նրան ուղեկցող անձիկ շրջել ու ծանոթացել են հիվանդանոցի պայմաններին։ Այստեղ նախատեսված է 35 մահճակալ։ Այն շուտով կհամալրվի ժամանակակից սարքավորումներով։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորական ուղերձներ են փոխանակել Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակի կապակցությամբ։ Շնորհավորական ուղերձներ են փոխանակել նաեւ երկու երկրների արտգոսնախարարները։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրեթե ամբողջությամբ հաշվարկել է խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Մեծ առավելությամբ առաջատարը իշխող հանրապետական կուսակցությունն է 49.12%-ական Նախնական տվյալներով ընտրություններին մասնակցել է քվեարկելու իրավունք ունեցող 2 միլիոն 588 հազար 590 քաղաքացիներից 1 միլիոն 577323 քաղաքացի կամ քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 60.93%-ը։ Ընտրություններին մասնակցել են 5 կուսակցություններ եւ 4 դաշինքներ։ Ապրիլի 2-ին Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները անցել են համանadrության եւ ընտրական օրենսգրքի համապատասխան։ Այս մասին հայտարարել է ԱՊՀ դիտորդական առաքելության ղեկավար Սերգեյ Լեբեդևը այսօր տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Նրա խոսքով իշխող կուսակցության կողմից վարչական ռեսուրսի կիրառումը նորմայի սահմաններում էր։ Առաքելության անդամները կարծիք են հայտնել այն մասին, որ ընտրությունները կազմակերպված են եղել շատ པարզ, համապատասխան երկրի օրենսդրության եւ իրենց առաքելության իրականացման ընթացքում նրանք ոչ մի բողոք չեն ստացել։ Ապրիլի 2-ի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների դիտորդական առաքելությունը իրականացրել նաև Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակությունը։ Պատվիրակությունը այն իրականացրել է Երևան քաղաքի, Արարատի եւ Կոտայքի մարզերի 15-ից ավելի ընտրատեղամասերում։ Արցախի ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի Սվազբավ գարախ թիմը ապրիլի 2-ին հաղթող է ճանաչվել ՈՒՀԱ-ի Մոսկվայի եւ Մերնովսկոմյան լիգայի 1/8-րդ խաղում։ Թիմը ի հեճուկս Ադրբեջանի բարձրացրած աղմուկի հանձնախմբի կողմից ճանաչվել է ոչ միայն մրցույթի լիարժեք մասնակից թիմ, այլ փաստորեն նաև լավագույն թիմ։ Շուշիի Նարեկացի արվեստի միությունը նախաձեռնել է երիտասարդ ստեղծագործողներին խրախուսող միջոցառումների շարք։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Երիտասարդ ստեղծագործողներին դրսևորվելու դաշտ է պետք։ Մենք պետք է բացահայտենք ու ճանաչենք մեր կողքին ապրող երիտասարդ արվեստագետին։ Նարեկացի արվեստի միության տնօրեն Հայկ Պապյանի խոսքով հենց սա է նախաձեռնության գլխավոր նպատակը, որի առաջին դրսևորմանը ներկայացվեց երիտասարդ կավագործ Սերոբ Մամունցի աշխատանքները։ Սերոպը իհարկե մեր համար շատ լավ բացում էր, այսինքն նա լավ ստեղծագործող է, եւ Սերոպից բարձրապես սկսում ենք։ Բայց միտքը եղանակարությունն է, երաժշտությունն է, թատրոնը, եթե մարդիկ կուզենան մեզ մոտ նաև թատրոն ցույց տան, հանդակագործությունն է, այսինքն այդ ամեն ինչը մենք ողջունում ենք։ Սերոբ Մամունցի համար սա անհատական գործերի առաջին ցուցահանդեսն է, որին ներկայացված գործերը հեղինակի խոսքով գաղափարական կուր կապի մեջ են եւ լրացնում շարունակում են միմյանց։ մի Սանը փորձել եմ մի փոքր մարդկանց զարթեցնել, զգուշացնել վտանգի մասին, գոյություն ունի արժեքներ, որոնք պետք է պահենք, պահպանենք, եւ այդ ամենը պատկերված է աշխատանքների մի մասում։ Իրանք հանրապես մի շարք են գնում, մեկը մեկին սերմանելով գաղափարը փոխանցվում է։ Իսկ գաղափարը Սերոբ Մամունցի խոսքով հետևյալն է մարդ լինելու համար պետք է մարդկային արժեքները պահպանել, հայ լինելու համար արդեն մարդկայինին գումարած հայի արժեքները պետք է պահպանել, դենց շարունակ ահագին ասելիքներ կա, որ գործերի միջոցով դրանք ասվել են։ Այդ գաղափարները ես տվել եմ իմ ստեղծագործություններին, արդեն նրանք են իմ փոխարեն խոսում։ Կավագործությամբ զբաղվել է նաև նրա հայրը, ով սակայն բախտ չունեցավ իր գիտելիքն ու փորձը փոխանցել որդուն կամ էլ տեսնել նրա ձեռքբերումները։ Սերոբն ընդամենը 3 տարեկան էր, երբ հայրը զոհվեց Արցախյան պատերազմում, եւ հիմա երիտասարդ արվեստագետ Սերոբ Մամունցի առաջին անհատական ցուցահանդեսին մի անկյունում առանձնացված են հոր գործերը։ Այդ հավաքածուն հենց ցուցահանդեսի օրը համալրվեց եւս մեկ գործով։ Ես լսել եի այդ գործի մասին։ Ինքը նվիրում էր իր ընկերներին այդ աշխատանքը ընտանիքում երեխա ծնվելու կապակցությամբ եւ այսօր այդ հենց մի նմուշը առաջինը դրանցից ես ստացա նվեր։ Շատ ազդեցիկ էր այդ բախը։ Ցուցահանդեսն այցելեց եւ հեղինակի ուղեկցությամբ գործերին ծանոթացավ նաեւ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Նշենք, որ ցուցահանդեսը բաց է մինչեւ ապրիլի 9 Յուլիա Վանյան այսօր մարզասերների համար։ Ջյուդոյի Հայաստանի հավաքականը ապրիլի 1-ից 2-ը Խորվաթիայի Դուբրովնիկ քաղաքում մասնակցել է Եվրոպայի գավաթի խաղարկությանը, որում նվաճել է 2 մեդալ։ Հայաստանը ներկայացնում էին 60 կիլոգրամ քաշային Գորմա Կրչյանը, 73 կիլոգրամ քաշային Ֆերդինանդ Կարապետյանը եւ 52 կիլոգրամ քաշային Սոսե Բալասանյանը։ Վերջինս գրավել է երկրորդ տեղը, իսկ Ֆերդինանդ Կարապետյանը նվաճել է բրոնզե մեդալ։ Մրցաշարին մասնակցել են 27 երկրների 268 ջյուդոիստներ։ Թվարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անպամացություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։